Cial natur medio tiom bonfartigas? En arbaro, ce la maro, en la montaro. Ciu movigas ofte en la frescia aero, tiu estas pli malstrecita, cae vivas pli sane. La nivelo de la stress hormono cortisolo mal levigas. Cial ni povas trovi nian internan equilibron tiom pli bone en la natur medio ol antau la televidilo. La foliaro bruetas sub la piedoi, la vento mallaute faifetas fai fetas tra la arbo pintoi. Ie cantas cucolo, au cantas a laudo, cae tiam ocasas io mirinda. Stresso forfalas de oni, excitezzo tranquilligas ne nur lausente. Laustutajoi, iam per etai dosoi da natur medio, la nivelo de la stress hormono cortisolo povas esti malaltigata, diras professorino pri psicologio ce la Universitato de Freiburg en Germanio. La factoro verdo shaine ludas rolon cetio, sed ne estas nepre necessa povas ancau esti tranquilliga tempo ce la maro au en la montaro. Ne gravas kiom da tempo iu restadas extere. Gravas laueble bone integrigi la etan fresh aeran curatson en la ciutagon. Do prefere promenu ciutage dum dec minutoi, ol grimpu ciun trian monaton sur monton l'aucuracisto pri natur medicino en Berlino, la natur medio disponigas tutan bucedon da positivai efficoi por la homoi. Tio estas unu flanque la silento. Iam de longe la bruo, kiu regas en urboi, estas esplorita cae conata, kiel risco factoro por cor sango circulae malsanoi, apoplexio, au afeccioi de dormado, au depressioi. En la montaro, au ce la maro ali flanche, regas generale silento, au almenau temas pri alia lautezzo. Se ni audas prueto in tie, tiam estas agrablai audagioi, kiel plaudado de aquo, au pepado de birdoi, diras la curacisto. Crome la concentrigio de ozono, cae de micropolvo en la natur medio ne estas tiom alta, li aldonas. La homo vere pli altigas sian spiradon. Al tio aldonigas la odoroi de la arbaro, la tiel nomatai terpenoi, kiwi estas eterai oleoi, kiwi levas la humoron, cae laudire pli fortigas la immunsistemon iam fresce falcita gazono, disradias radias tiun tipan odoron, diras la curacisto, sed ancau floroi, cae humida arbara grundo, peras tiun impreson. Ce la maro ali flanque estas substanzoi ciel saletza aero, fluoro, cae iodo. Tiui substanzoi estas interalie bonai por hauto, cae spirvoioi, cae se crome prilas la suno, gi stimulas ce modera consumo de sun radioi, la productadon de vitamino D. Tiun gravan vitaminon la corpo besonas, exemple por sanai ostoi cae por funccijantai muscoloi, cae movigiado en la natur medio, exemple curado, pli fortigas la positivan efficon sportumi extere en frescia aero estas pli bone, cae la movigiado en la natur medio estu libera, ne programita tasco. Nur tiam gi accelas la sanon. Se oni vivas en urbo, cae tial ne simple povas recte atingi la natur medion en la proximezzo de sia domo au laboreio, tiam promenu en parco, au curu tie ce estas che oni forlassu por iom da tempo sian domon por spiri freshan aeron